Pirmas skirsnis Aleksandras Diuma, grafas Montekristas Romanas, antras tomas Iš prancūzų kalbaus vertė Ona Dabrilaitį ir Elena Švelnienį Vilnius, vaga, 1985 Skaitu Juozas Šalkauskas Pirmas skyrius Švento Sebastijono katakombos Galbūt per visą gyvenimą Francas nebuvo patyręs tokio staigaus perėjimo iš linksmumo į liūdesį. Tarsi koks nakties demonas vienu mostelėjimu būtų pavertęs visą Romą milžiniškų kapinynu. Dėl čia dar nebuvo patekėjusi, todėl gatvėse, kuriomis važiavo Francas, per porą metrų nieko nesimatė. Gerai, kad kelias buvo neilgas. Po valandėlis jo karieta arba, tikriau sakant, grafų karieta sustojo prie Londono viešbučio durų pietus jau laukė jo. Kadangi Alberas buvo įspėjęs, kad neketinas anksti grįžti, Francis eido prie stalo vienas. Ponas Pastrinis, kuris juos visada matydavo kartu, pasiteiravo, kodėl nėra Albero. Francis atsakė, kad Alberas pakviestas į svečius. Staigus žiburių išnikimas, ryškia šviesą pakeitusi tamsa, o triukšma tyla, visą tai žadino Fransų sieloje liūdesį, kupina neiškaus nerimo. Jis pietavo tyliai, nors rūpestingas ir paslaugų šeimininkas nuolat užbėgdavo paklausti, ar visko jo malonybei patenkintas. Francas nusprendė Albero laukti kiek galima ilgiau. Užtat liepi pakinkyti karietą tik 11 valandą ir prašė poną pastrinį tučtojau jam pranešti, jeigu Alberas ko nors parvyktų į viešbutį. 11 valandą Albero dar nebuvo. Francas apsirengė ir išvažiavo įspėjęs šeimininką, kad naktį praleisės pas kunigaikštį Bračaną. Kunigaiščio Bračano rūmai vieni iš puikiausių Romoje. Jo žmona, kilusi iš senos kolonos giminiais, yra žavinga šeimininkė ir jų svečių prieimimai garsūs visoje Europoje. Francas ir Alberas į Romą buvo atvykę su rekomendaciniais laiškais kunigaikščiui, todėl pirmiausia šis paklausė Francą, kas atsitiko jo kelionės draugui. Francas atsakė, kad juodu įsiskyrė tuo metu, kai visi gesino mokoletes ir kad jis pametęs jį iš akių netoli Mačelo gatvės. Tai jis iki šiol dar negrįžo, paklausė kunigaištis. Aš jo laukiau iki 11 valandos, atsakė Francis. Ar žinote, kur jis nuėjo? Tikrai nežinau, rodos į pasimatymą. Velniai rautų, tarė kunigaištis. Šiandien bloga diena arba bloga naktis vėliaviems pasivaikščiojimams ar netiesa grafienė. Pastarieji žodžiai buvo skirti grafieniai G, kuri buvo ką tik atvykusi už parankį su ponu Torlonije, kunigaišio broliu. Priešingai, man rodos, naktis nuostabi, atsakė grafieniai. Ir tie, kurie čia susirinkę, gailėsis tik vieną, kad ji pralėkė nepaprastai greitai. Aš nekalbu apie tuos, kurie čia susirinkę, šipsaudamasis kalbėjo kunigaikštis. Vienintelis pavojus, kuris jiems grėsia, vyrai gali jūs įsimylėti, o moterys susirgti iš pavydo, kad jūs tokie graži. Aš kalbu apie tuos, kurie slankioja Romus gatvėmis. Bet kasgi šiuo metu slankios gatvėmis, nebent vyksta į balių, nusišypsojo grafienė. Pone grafienė, mūsų draugas Alberas de Morseras, su kuriuo aš įsiskyriau 7 valandą, tari Francas, jis vaikėsi savo nepažįstamąją ir nuo to laiko aš jo nemačiau kaip, ir nežinote, kur jis? Nei manyti nenumanau. Ar jis turi ginklą? Jis su pajaco kostiumu? Nereikėjo leisti, tarė kunigaikštis, juk jūs geriau pažįstate Romą negu jis. O kaip neleisi? Būtų buvę lengviau sustabdyti trečią numerį, kuris šiandien laimėjo lenktynės, negu jį sulaikyti, atsakė Francas. Be to, kas jį gali ištikti? Sunku pasakyti, naktis labai tamsi, o nuo Mačelo gatvės iki Tebro labai netoli. Fransą nukreitė šiurpas, kai jis pamatė, kad kunigaištis ir grafienį taip pat nerimauja. Viešbutyje įspėjau, jog vykstu pas jūs, ponas kunigaišti, tari Francas, ir man turi pranešti, kai tik jis grįž. Štai, atsakė kunigaištis, mano liokajus turbūt jūsų ieško. Kunigaištis neapsiriko, pamatęs Francą, liokajus priejo prie jo. Prie jo. Jūsų malonybė, pasakė jis, Londono viešbučio šeimininkas prašo jums pranešti, kad jūsų laukia kažkoks žmogus su Vikonto de Morsero laišku. Su Vikonto laišku, sušuko Francas. Taip. O kas tas žmogus? Nežinau. Kodėl jis pats net neši čia laišku? Pasiuntinys man nieko nepaaiškino. O kur pasiuntinys? Jis išėjo, pamatęs, kad einu į salę jums pranešti. Dieve mano, tarė grafienė Francui, greičiau eikite, vargšas jaunuolis. Gal jį kokia nelaimė ištiko? Beigu, atsakė Francas. Ar grįšite čia ir viską papasakosite? Paklausė grafienė. Taip, jeigu nieko rimto neįvyko, jei kas nors atsitiko, sunku pasakyti, kas manęs laukia. Kad ir kažin kas būtų, saugo kitais, perspėjo grafienė. Ak, nesirūpinkite. Francas pasiėmė skrybelę ir skubiai išėjo. Atvažiavęs į balių jis išsiunti karietą ir liepė vežėjų grįžti antrą valandą nakties – Bet laimiai Bračanų rūmai, kurių viena pusė eina į Korso gatvę, o kita į Šventų apaštulų aikštę, nuo Londono viešbučio netoli, nedaugiau kaip už dešimties minučių kelių. Priejęs prie durų Francis pamatė žmogų stovinti vidury gatvės. Jis visiškai nebejojo, kad tai Albero pasiuntinys. Žmogus buvo apsivilkęs platų apsiaustą. Francas prisartino prie jo ir labai nustebo, tas pirmasis jį užkalbino. Ko jūsų malonybė iš manęs reikia? – paklausė jis pasitraukė žingsnį atgal. Ar ne jūs atnešite man Vikonto de Morsero laišką? Ar jūsų malonybė gyvenate pastrinio viešbudyje? Taip. Jūsų malonybė keliaujate draugė su Vikontu? Taip. Kuo jūsų malonybė vardu? Baronas Francis Depine. Vadinasi, laiškas adresuotas jūsų malonybei. Atsakymo reikės? Paklausė Francas, imdamas iš jo laišką. Taip, bent jūsų draugas tikisi atsakymu. Tai prašau pas mane. Ne, aš geriau čia palauksiu, šyptelėjęs tarė pasiuntinys. Kodėl čia? Jūsų malonybė supras, kai perskaitys laišką. Tai aš jūs rasiu čia, be jokios abejonės. Francas įėjo į viešbutį. Ant laiptų jis susitiko poną pastrinį. Na kaip, paklausė jį šeimininkas. Kas kaip, atsakė Francas. Ar matėte žmogų, kuris atėjo pas jūs atsiustas jūsų bičiulio? Paklausė pastrinis. Taip, mačiau, atsakė Francas. Jis man davė laišką, būkite malonus, liepkite atnešti žiburį. Šeimininkas tarnui liepė atnešti žvakę. Francui pasirodė, kad ponas Pastrinis labai sumišęs ir jis panoro greičiau perskaityti Albero laišką. Kai tik tarnas uždegė žvakę, jis skubiai įskleidė popieriaus lapelį. Laiškas buvo rašytas Albero ranka ir jo pasirašytas. Francas laišką perskaitė du kartus. Ji nepaprastai nustebino laiškų turinys. Štai jis žodis žodin. Mielas bičiuli, kai tik gausite šį laišką, tučto jau išimkite iš piniginiais, kurią rasite mano rašomojo stalo stalčiuje, mano akredityvą, pridėkite prie jo ir savo, jei mano nepakaks. Nubėkite pas Torloniją, paimkite iš jo 4000 pijastrų ir įteikite juos šio laiškelių padavėjui. Labai svarbu, kad šią sumą gaučiau nedelsant. Rašau trumpai, nes pasikliauju jumis, kaip jūs galėtumėte pasikliauti manimi. Po skriptum angliškai. Dabar aš tikiu, kad Italijoje yra plėšikų. Jūsų draugas Alberas de Morseras. Po šiomis eilutėmis kita rašysena buvo parašyta itališkai. Jeigu 6 valandą ryto 4000 piastrų nebus mano rankose, 7 valandą grafo Albero de Morsero nebus gyvo. Luidžis Vampa. Antrasis parašas Fransui viską išaiškino ir jis suprato, kodėl pasiuntinys nenori eiti pas jį. Jam atrodė saugiau likti gatvėje. Alberas buvo patekęs į rankas garsiajam plėšikui, kurio egzistavimu nenorėjo tikėti. Nebuvo galima delsti nei valandėlis. Jis puolė prie rašomojo stalo, jie atidarė, stalčiuje rado piniginę, o piniginėje akredityvą. Akredityvas buvo 6000 piastrų, bet iš jų 3000 Alberas jau buvo išleidęs o Francis visai neturėjo kredityvų. Jis gyveno Florencijoje ir į Romą buvo atvykęs tik savaitai. Todėl buvo pasijėmęs šimtą luidorų ir iš to šimto jam buvo likę nedaugiau kaip 50. Taigi trūko 7 ar 800 piastrų. Tiesa, tokiomis nepaprastomis aplinkybėmis Francas galėjo pasikliauti pono Torlonijos paslaugumu. Jis jau norėjo negaiždamas nei valandėlis grįžti į Bračanų rūmus, bet staiga jam dingtelėjo puikiai mintis. Jis prisiminė grafą Montekristą. Francas siekė skambučio, norėdamas pasikviesti poną pastrinį, tačiau umai durys atsidarė ir jis pats pasirodė ant slengščių. Mielas pastrinė, skubiai paklausė Francas, kaip jūs manote, ar grafas namie? Taip jūsų malonybė, jis ką tik grįžo. Dar neatsigulė, nemanau tai būkite malonus, nueikite pas jį ir paprašykite, kad leistų man jį aplankyti. Ponas Pastrinis įskubėjo pildyti prašymų. Po valandėlės jis grįžo. Grafas laukė jūsų malonybės, tarė jis. Francas perėjo laiptų aikštelę ir Liokajus įvedė jį pas grafą. Tas buvo nedidelėme kabinete, kurio Francas dar nebuvo matęs ir kurio pasieniai stovėjo sofos. Grafas pakilo jo pasitikti. Kokie laimingi vėjai atputė jūs pas mane? paklausė jis. Gal pavakariniausite su manim? Dievo žitai būtų labai malonu. Ne, aš atėjau su svarbiu reikalu. Su reikalu, paklausė grafas, žiūrėdamas į Francą skvarbiu žvilgsniu. Su kokiu reikalu? Ar mes čia vieni? Grafas nuėjo prie durų ir grįžo visiškai vieni. Francas jam padavė Albero laišką. Perskaitykite, tarė jis. Grafas perskaitė laišką. Hmm, taip, tarė jis. Ar perskaitėte prierašą? Taip, atsakė jis, matau. Jeigu 6 valandą ryto 4000 piastrų nebus mano rankose, 7 valandą grafo Albero de Morsero nebus gyvo, Luidžis Vampa. Na, kaip jums atrodo, paklausė Francas. Ar turite šią sumą? Trūksta tik 800 piastrų. Grafas nuėjo prie rašomojo stalo, jį atidarė ir ištraukė stalčių pilną aukso. Tikiuosi, tarė jis Francui, jūs manęs neižeisite ir nesikreipsite į ką nors kitą. Kaip matote, aš ir atėjau tiesiai pas jūs, atsakė Francis. Už tai jums dėkoju, imkite. Ir jis parodė Francui stalčių. Bet argi būtinai reikia siūsti Luidžiui vampai šią sumą? Paklausė Francis savo ruoštą įdėmiai žiūrėdamas į grafą. Žinoma, atsakė jis, spręskite pats, prierašas gana aiškus. Man rodus, jeigu jūs panorėtumėte, rastumėte paprastesnį būdą, atsakė Francas. Kokį? nustebęs paklausė grafas. Pavyzdžiui, jeigu mes draugė nuvyktume pas Luigi Vampą, aš esu tikras, kad jis neatsakytų jums ir paleistų Alberą. Man neatsakytų? O kokią įtaką aš galiu turėti šiam plėšikui? Argi jam nepadarėte vienos iš paslaugų, kurios niekada neužmirštamos? Kokios? Argi neišgelbėjote Pepinui gyvybės? A, tari grafas, kas jums sakė? Negi tai svarbu. Žinau. Grafas suraukė antakius, patylėjo. O jeigu aš važiuosiu pas vampą, ar jūs vyksite kartu? Jeigu mano draugija nebus jums nemaloni? Kągi, tebu ne taip, oras gražus, pasivažinyti Romos apylinkyse mums bus labai malonu. Ar ginklų reikia pasijimti? Kam? Pinigų? Nereikia. Kur yra žmogus atnešęs laišką? Gatvėje. Laukia atsakymų? Taip. Vis dėlto reikia sužinoti, kur mes važiuosime, aš jį pašauksiu. Be reikalo į vidų jis nepanoro eiti. Pas jūs galbūt, bet pas mane ateis. Grafas priejo prie kabineto lango į gatvę ir keistai švilptelėjo. Žmogus su apsiaustu atsitraukė nuo sienos ir išėjo į gatvę į vidurį. Užlipkite, tari grafas tokiu tonu, kokiu įsakoma tarnui. Pasiuntinys negaiždamas, nesviruodamas, net labai greitai pakluso ir peršokęs keturias pakopas įėjo viešbutį. Po valandėlis jis stovėjo prie kabineto durų. A, tai tu, Pepinai, tarė grafas. Užuot atsakęs, Pepinas puolė ant kelių, sučiupo grafo ranką ir kelis kartus pabučiavo. Šit kaip, tarė grafas, tu dar neužmiršai, kad aš išgelbėjau tau gyvybę. Keista, juk jau praėjo visą savaitę. Ne, jūsų šviesybė, to aš niekada neužmiršiu, atsakė kupinu balsu. Niekada? Labai jau ilgai. Bet gerai, kad bent šitaip manai. Stok ir atsakinėk. Pepinas nerimastingai žvilgtelėjo į Fransą. Gali kalbėti jo malonybė girdint, tari grafas. Čia mano draugas. Leisite man vadinti jūs tuo vardu? Pridūrė grafas prancūziškai, kreipdamasis į Fransą. Tai būtina, norint įkvėpti jam pasitikėjimą. Nesivaržykite manęs, tarė Francas, aš grafo draugas. Gerai, atsakė Pepinas, kreipdamasis į grafą. Tegu jūsų šviesybei klausė, aš atsakysiu. Kaip Vikontas Alberas pateko Luidžiui į rankas? Jūsų šviesybė. Prancūzo karieta buvo keletą kartų susitikusi su ta, kurioje sėdėjo Tereza? Vado mylimoji. Taip, prancūzas pradėjo meilintis. Tereza juokais jam atsakinėjo. Prancūzas jai mėti puokštės, o ji tuo pačiu atsilygino, aišku, leidus vadui, kuris buvo toje pačioje karietoje. Kaip, sušuko Francas, Luidžis Vampa buvo kaimiečių ekipaže? Jis buvo persirengęs vežėjų ir vadėlėjų, atsakė Pepinas. Kas buvo paskui, paklausė grafas. Paskui prancūzas nusėjėmė kaukę. Tereza vadui leidus padarė tą pat. Prancūzas paprašė pasimatymų, Tereza paskyrė vietą ir laiką. Tik vietoj Terezos ant Švento Jokūbo bažnyčios laiptų laukė Bepas. Kaip, vėl pertraukė į Francas, ta kaimietė, kurią jis atidavė mokoletę? Tai buvo penkiolikos metų berniukas, atsakė Pepinas. Bet jūsų draugai nėra ko gėdytis, kad pakliuvo, jis ne pirmas apmautas Bepo. Ir Bepas išvežė jį už miesto, paklausė grafas. Taip, Mačelo gatvės gale laukė karieta. Bepas įseido ir pakvietė prancūzą. To nereikėjo daug prašyti. Jis mandagiai Bepui pasiūlė seisti dešinėje pusėje ir pats atsisėdo šalia. Bepas jam paaiškino, kad nuveš į vilą per mylę nuo Romus. Prancūzas atsakė pasiryžęs važiuoti nors į pasaulio kraštą. Vežėjas pasuko į Ripetos gatvę, pravažiavo pro švento povilo vartus, bet kai atsidūrė laukuose, prancūzas ėmė per daug laisvai elgtis ir Bepas atstatė jam į krūtinę porą pistoletų. Vežėjas sustabdė arklius, atsisuko ir padarė tą pat. Tuo metu keturi mūsiškiai, kurie buvo pasislėpę ant almo kranto, pribėgo prie karietos – Prancūzas šoko gintis, rodos net prismaugė bepą, bet nieko nepadarysi prieš penkis ginkluotus vyrus. Teko pasiduoti. Ji išlaipino iš karietus, privertė paėjėti iki jų paukšnių kranto ir nuvedė pas Terezą ir Luidžį, kurie jau laukė švento Sebastijonų katakombose. Na, tari grafas Fransui, man rodos, ta istorija neblogesnė už bet kurią kitą. Ką jūs pasakysite, juk jūs to dalyko žinovas – Pasakysiu, kad būtų labai juokinga, atsakė Francas, jeigu ji būtų atsitikusi kam nors kitam, o ne vargšų Alberui. Taip, jeigu manęs nebūtumėte radęs, tas meilės nuotykis jūsų draugui būtų gana brangiai kainavęs. Bet nesirūpinkite, jis atmokėjo baimę. Tai važiuosime jau, paklausė Francas. Būtinai. Juo labiau, kad jis yra nepaprastai įdomioje vietoje. Ar jūs žinote Švento Sebastijono katakombas? Ne, niekada nesu ten buvęs, bet seniai ruošiausi aplankyti. Taigi patogi proga. Geresniais nei norėti negalima. Jūsų karieta apačioje? Ne. Pagaliau nesvarbu. Mano karieta paruošta visuomet ir dieną, ir naktį. Ar arkliai pakinkyti? Taip, reikia jums pasakyti, aš didelis nenuorama. Kartais atsistojęs iš už stalo arba vidury nakties, taiga nusprendžiu važiuoti kur nors į pasaulio kraštą ir važiuoju. Grafas paskambino vieną kartą, pasirodė kamerdineris. Liepkite išvežti karietą iš daržiniais, tarė jis, ir išimkite iš ten pistoletus. Vežėjų žadinti nereikia, mus veš aly. Po valandėliais pasigirdo bildesys, tai karieta privažiavo prie durų. Grafas pasižiūrėjo laikrodį. Pusė pirmaus, tarė jis. Galėtume išvažiuoti penktą valandą ryto ir vis dėlto suspėtume. Bet gal jūsų draugui tektų praleisti neramę naktį, Todėl bus geriau negaištant ištraukti jį iš nepatikimų rankų. Jūs vis dar linkęs važiuoti su manim? Labiau negu bet kada? Tai važiuojam. Francas ir grafas išėjo iš kambario. Pepinas išsekė paskui. Prie durų stovėjo karieta, Ali sėdėjo ant vežėjų sėdyniais. Francas pažino nebilį vergą iš Montekristo olos. Francas ir grafas įlipo į karietą, jie buvo dvivietė. Pepinas įsitaisė šalia Ali, ir arkliai pasileido šuoliais. Ali matyt iš anksto buvo gavęs nurodymus, nes važiavo kurso gatve, perkirto Kampavačiną, nulėkė aukštyn Švento Grigalius gatve ir sustojo prie Švento Sebastijono vartų. Sargas nenorėjo praleisti, bet grafas Montekristas parodė Romos gubernatorius leidimą įvažiuoti į miestą ir išvažiuoti iš jo bet kurio dienos ir nakties metu. Grotos tučto jau pakilo, sargas užtriūsą gavo Luidorą ir karieta nudardėjo tolyn. Karieta važiavo senuoju apijaus keliu, abipus kurio niuksojo antkapiai. Kartkartimis Francui atrodydavo, kad tekančio minulio šviesoje nuo grįvėsio atsiskiria sargybinio figūra, bet Pepinui davus ženklą figūra tučtojau dengsta tamsoje. Ne visai privažiavusi Karakalos cirką, karieta sustojo. Pepinas atidarė dureles, grafas ir Francas išlipo. Po dešimties minučių būsim vietoje, paaiškino grafas savo kelionės draugui. Paskui jis pasišaukė Pepiną į šalį, pašnipždomis davė jam kažkokį įsakymą ir Pepinas įsijėmęs iš karietos dėžiais fakelą pasišalino. Praėjo dar penkios minutės. Francas matė, kaip Pepinas lenkas eurotakeliu vingiuojančiu per kalvotą Romos lygumą. Paskui jis įsmuko į aukštą rausvą žolę, panašią į pasišiaušusius milžiniško liūto karčius. Sekime paskui jį, tarė grafas. Jie leidosi tuo pačiu taku – Nuėję apie šimtą žingsnių nuolaidžių šlaitu atsidūrė mažyčiame slėnyje. Netrukus jie pastebėjo du žmonės, besikuždančius tamsoje. Ar eiti toliau, paklausė Francas, ar palaukti. Eime, eime, Pepinas tikriausiai perspėjo sargybinį. Ir iš tikrųjų vienas iš besikuždančiųjų buvo Pepinas, o kitas plėšikų sargybinis. Francas ir grafas prisartino, plėšikas nusilenkė. Jūsų šviesybė, paklausė Pepinas, ar malonėsite eiti paskui mane, įėjimas į katakombas už poro žingsnių. Gerai, tarė grafas, eik prieš akiją. Netrukus už krūmų tarp akmenų pasirodė anga, pro kurią vargais negalais galėjo pralysti žmogus. Pepinas pirmasis įlindo į tą plyšį. Žengus kelis žingsnius, požeminė anga ėmė platėti. Tuomet vadovas sustojo, užsidegė fakilą ir atsigrėžė. Grafas pirmasis atsidūrė ten, Francis ėjo paskui jį. Kelias leidusi nuo žulniai ir pamažu platėjo. Tačiau Francis ir grafas vis dar turėjo eiti susilenkę ir tik šiaip taip galėjo slenkti greta. Taip jie nuėjo dar pusantro šimto žingsnių, paskui juos sustabdė šūktelėjimas kas čia vaikščioje. Fakelo šviesoje jie pamatė blizgant karabino vamzdį. Draugas, atsakė Pepinas. Jis nuėjo pirmin, tyliai pasakęs keletą žodžių sargybiniui, kuris kaip ir pirmasis nusilenkė ir davė ženklą svečiams eiti tolyn. Už sargybinių buvo kokių dvidešimties pakopų laitai. Francas ir grafas nulipo jais ir atsidūrė kažkokioje patalpoje, panašioje į rūsį. Iš čia tartum spinduliai žemyn ėjo penki keliai. Mūrinėse sienose viena virš kitos buvo išduoptos karstų pavidalo nišos. Jie suprato, kad pagaliau įžengė į katakombas. Į vieną iš tų lomų kurios ilgio buvo neįmanoma atspėti, dieną prasiskverbdavo šviesaus atspindžiai. Grafas padėjo ranką Francui ant pėties. Ar norite pamatyti plėšikų stovyklą, kai jie poilsiauja, paklausė jis. Net labai, atsakė Francas. Tai eikite paskui mane. Pepinai, užgesink fakelą. Pepinas padarė, kas buvo liepta, ir Francis su grafu atsidūrė nepermatomoje tamsoje. Tik prieš akiją už kokių 50 žingsnių nuo jų – Ant sienų ribėjo rausvi švituliai, kurie dar labiau išryškėjo, kai Pepinas užgesino fakelą. Tylėdami jie ėjo pirmin. Grafas kaip dieną vedė Francą, tarsi būtų gebėjęs matyti tamsoje. Pagaliau ir Francas pradėjo vis geriau įžiūrėti kelią, nes jie jau artėjo prie ribančių švitulių, kurie jiems atstojo kelrodžius. Prieš juos išniro trys arkos, kurių vidurinė buvo tartum durys. Šios arkus skyrė koridorių, kur buvo grafas ir Fransas, nuo didžiulio kvadratinio kambario. Kambario sienose buvo daugybė nišų panašių į tas, apie kurias jau kalbėjome. Kambario viduryje dunksojo keturi akmenys. Čia kadaise matyt buvo altorius, nes buvo išlikęs kryžius. Vienintelė lempa, padėta ant kolonos cokolio, blankė mirksinčia šviesa apšvietė keistą vaizdą, kurį pamatė tamsos gaubiami du lankytojai. Alkūnėmis atsirėmęs į cokolį, atsukęs nugarą į arkas, sėdėjo vyriškis ir skaitė. Tai buvo gaujaus vadas Luidžis Vampa. Aplink jį įsitaisė, kaip kam patogiau, gulėjusi supė į apsiaustus ar sėdėjo prisiglaudę prie kažkokio akmeninio suolo einančio tų rūsių pasieniais apie 20 plėšikų. Po ranka kiekvienas turėjo karabiną. Gilumoje tylus ir vos įžiūrimas nelyginant šešėlis žingsniavo pirmin ir atgal sargybinis. Jis saugojo sienoje kažkokią įdubą, kuri buvo pastebima tik todėl, kad tamsa toje vietoje atrodė dar tirštesnį. Grafas leido Francui iki valios pasigrožėti tuo įspūdingu vaizdu. Paskui prisidėjo pirštą prie lūpų ir nulipęs tris laiptus, kurie ėjo į rūsį, įžengė tenai pro vidurinę arką ir prisartino prie vampus, kuris skaitė taip įsigilinęs, kad net neišgirdo jo žingsnių. Kas čia? Šūktelėjo sargybinis, pamatęs lempų šviesoje kažkokį šešėlį, išnirusi vadui už nugarus. Šūktelėjimo išgazdintas, vampa pašoko traukdamas iš už juostos pistoletą. Akies mirksnių įsiplėšikai sukilo ir 20 karabinų nukrypo į grafą. Vis dėlto, tarė jis rami balsu, nesujudėjus ne vienam jų veido raumeniui, mielas vampa – Ar ne per daug ceremonijų sutinkant draugą? Nuleiskit ginklus, sukomandavo vadas, valdingai pakėlęs vieną ranką, o kita pagarbiai nusiimdamas krybelę. Paskui kreipdamasis į grafą, kuriam rodys buvo paklusnus visi šios scenos veikiai tarį. Atleiskite, grafę, bet aš visai nesitikėjau, kad jūs pagerbsite mane atsilankydamas, užtat jūsų nepažinau. Matyt, apskritai, vampa, jūsų atmintis trumpa – jūs ne tik žmonių veidų neįsidėmite, bet ir užmirštate, ką buvote su jais susitaręs. Kokius susitarimus užmiršau grafę? Paklausė plėšikas tokiu balsu, kuris rodė, kad jis nori tučto jau atitaisyti padarytą klaidą. Argi mes nesusitarėme, tarė grafas, kad ne tik tai manęs, bet ir visų mano draugų jūs neliesite. Kuo aš pažeidžiau tą susitarimą jūsų malonybę? Šiandien jūs pagrobėte ir atgabenote čia Vikontą Alberą de Morserą. Toliau kalbėjo grafas tokiu tonu, kad Francas nejučiom virptelėjo. O tas jaunuolis vienas iš mano draugų. Jis gyvena tame pačiame viešbutyje, kur ir aš. Jis visą savaitę važinėjo po korsą mano karietą. O jūs, kartuoju, vis dėlto jį pagrobėte, atgabenote čia ir, pridūrė grafas traukdamas iš kišenys laišką, pareikalavote iš jo išpirkos, tartum tai būtų pirmas pasitaikęs žmogus. Kodėl jūs man to nepranešite, iškušė prodantis vadas kreipdamasis į plėšikus, ir šie ėmė trauktis atbuli nuo jo žvilgsnių. Kodėl privertėte mane sulaužyti žodį duotą tokiam žmogui kaip grafas, kurio rankose visų mūsų gyvybės? Prisiekiu Kristaus krauju, jeigu aš manyčiau, kad kuris nors iš jūsų žinojo, jog tas jaunuolis jo malonybės draugas, aš savo ranką jį nušaučiau. Na, matote, tari grafas atsisukdamas į Francą – Aš juk jums sakiau, kad čia nesusipratimas. Ar jūs čia ne vienas? Nerimastingai paklausė Vampa. Su manim tas, kuriam buvo adresuotas jūsų laiškas. Aš jam norėjau įrodyti, kad Luidžis Vampa niekomet nelaužų savo žodžių. Prieikite arčiau, baronė, tarė jis Francui. Luidžis pats jums pasakys, kad jis apgailestauja padaręs klaidą. Francas prisiartino. Vadas žengė keletą žingsnių jau pasitikti. Jūsų malonybę, prašau būti mano svečias, tarė jis. Jūs girdėjote, ką sakė grafas ir ką aš jam atsakiau. Galiu tik pridurti, kad mielai būčiau davęs 400 piastrų išpirko sumą, jei tik tai būtų buvę galima to nesusipratimo išvengti. O kurgi belaisvis? paklausė Francas nerimastingai apsidairęs. Aš jo nematau? Jam nieko nesitiko, ar ne? paklausė grafas raukdamas antakius. Belaisvis ten, atsakė vampa, ranka raudydamas įdubą, prie kurios vaikščiojo sargybinis – Aš pats einu pranešti jam, kad jis laisvas. Vadas nuėjo prie įdubos, kurią buvo parodęs. Francas su grafu nusekė paskui. Ką veikia be laisvis? paklausė vampas sargybinį. Nežinau, vadė, atsakė šis. Jau daugiau kaip valanda negirdžiu jo krepždant. Įeikite jūsų malonybę, tarė vampa. Grafas ir Francis paskui vadą užlipo laipteliais. Vampa atstūmė sklastį ir atidarė duris. Tuomet jie pamatė Alberą, apšviestą blausiaus lempus panašiaus į tą, kuri buvo Rusyje. Įsiviniojęs į apsiaustą, paskolintą jam vieno plėšiko, jis kietai miegojo. Nieko savo, tari grafas, šipsaudamasis jam būdinga šypsena. Štai kaip atrodo žmogus, kuris 7 valandą ryto turėjo būti sušaudytas. Vam pažiūrėjo į miegant jį Alberą susižavėjęs. Buvo matyti, kad jaunuolio drąsa padarė jam įspūdį. Teisybė, grafė, tar jis, tas žmogus tikrai yra jūsų draugas. Paskui priejo prie Albero ir palėtė jam petį. Jūsų malonybė, tar jis, gal teiktumėtės nubusti? Alberas pasiražė, pasitrynė akis ir atsimerkė. A, tai jūs vadė, tar jis, po velnių, kam jūs mane prižadinote, sapnavau nuostabų sapną. Rodos šaukų galopą pas Torloniją su grafienė G. Jis išsitraukė laikrodį, kurį buvo pasilikęs, kad galėtų sekti laiką. Pusė antros, tarė jis, kodėl mane žadinate tokiu laiku? Noriu pasakyti jūsų malonybę, kad jūs laisvas. Mielasis, atkirto Alberą šaltakraujiškai, ateičiai įsidėmėkite Napoleonų didžiojo žodžius. Žadinkite mane tik blogoms naujienoms pranešti. Jeigu nebūtumėte manęs pažadinęs, būčiau baigę šaukti galopą ir visą gyvenimą būčiau buvęs jums dėkingas. Tai už mane jau sumokėjau išpirką, ne jūsų malonybę. Tai kodėl aš laisvas? Jūsų atvažiavo žmogus, kuriam aš nieko negaliu atsakyti. Čia atvažiavo, čia. Garbė žodis, tai labai malonus žmogus. Alberas apsižvalgė aplinkui ir pamatė Francą. Tai jūs, mielas Francai, paklausė jis, parodėte tokią gerą širdį. Ne aš, o mūsų kaimynas grafas Montekristas, atsakė Francas. Dievoži, grafė, linksmai tarė Alberas, taisydamasis kaklaraištį ir rankogalius. Jūs iš tikrųjų nuostabus žmogus ir aš amžinai liksiu jums skolingas, pirmiausia už jūsų karietą, o paskui už išvadavimą. Ir jis atkišo grafui ranką. Tas krūptelėjo, bet padavė ranką. Plėšikas stebėjo šią sceną apstulbęs. Jis buvo pratęs matyti, kaip sučiuptieji prieš jį dreba. Ir štai atsirado vienas, kuris liko ištikimas savo pomėgiui juokauti. Na, o Francas buvo tiesiog sužavėtas, kad Alberas net plėšiko akyse išlaikė nacionalinį orumą. Mielas Alberai, tarė jis, jei paskubėsite, mes dar spėsime į baliaus pabaigą pas Turloniją. Jūs šauksite toliau galopą ir atleisite ponui Luidžiui, kuris iš tikrųjų šį kartą elgėsi labai kilniai. Iš tiesų, atsakė Alberas, mes spėsime ten nuvažiuoti lygi antros valandos. Ponas Luidži, tarė jis, kokius dar formalumus turiu atlikti prieš atsisveikindama su jūsų malonybe? Jokių, atsakė plėšikas, jūs laisvas kaip vėjas. Na, tada linkiu jums laimingų ir linksmų gyvenimo. Eime, ponai. Alberas, lydimas Franco ir grafų, nulipo laiptais, perėjo didžiulį kvadratinį kambarį. Visi plėšikai stovėjo vien plaukį. Pepinai, tarė vadas, duok man fakelą. Ką norite daryti, paklausė grafas. Noriu jūs palidėti, atsakė vadas. Tai pati menkiausia pagarba, kokią galiu jūsų malonybei parodyti. Ir pasijėmęs iš pepino rankų degantį vakelą, jis nuėjo savo svečių prieš akį, ne kaip tarnas atliekas pareigą, o kaip karalius, paskui kurį seka pasintiniai.